Սիմոն Մարտիրոսյանը փոխել է քաշային կարգը այսուհետ նահանդես կգա գերծանր քաշային կարգում 109 կիլոգրամ քաշն այլևս օլիմպիական չէ, իսկ գերծանր քաշային կարգում նա օլիմպիական ոսկու հույս առայժմ չունի, քանի դեռ կա Լաշա Տալախաձեն։ Օլիմպիական ոսկու համար կպատրաստվեն Անդրանիկ Կարապետյանն ու Սամվել Գասպարյանը, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերդյանը։ Ֆուտբոլի Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի ակումբներում դեկտեմբերի 13-ից 19-ն անցկացված կորոնավիրուսի թեստերի ռեկորդային քանակի արդյունքում գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 90 նոր դեպք, հաղորդում է մրցաշարի կայքը։ Համավարակի սկզբից դեռ այսքան վարակված Անգլիայի առաջնության թիմերում չեր եղել։ Պրեմիեր լիգան շարունակում է աշխատանքը կառավարության, տեղական իշխանությունների հետ բռնկումների տարածումը կանխալու ուղղությամբ։ Պրեմիեր լիգան նաև կշարունակի խստորեն հետևել, որ ստադիոն այցելող երկրպագունները ներկայացնեն ամբողջովին պատվաստված լինելու վկայական եւ երկու օրվա թեստի բացասական պատասխան Կորոնավիրուսային համավարակ կա նաև Իտալիայի առաջնությունում։ Առաջնության 19-րդ տուրի Ուդինեզա Սալենիտանա հանդիպումը տեղի չի ունենա, հաղորդում է ակումբի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպումը նախատեսված էր դեկտեմբերի 21-ին։ Տեղական իշխանությունների որոշմամբ Սելերինտանան անցել է կարանտինային ռեժիմի։ Ակումբի հայտարարությունում նշվում է, որ քաղաքային իշխանությունները պահանջում են դադարեցնել ակումբի գործունեությունը եւ մասնակցությունը մարզական մրցումներին։ Այս շաբաթ կորոնավիրուսի բռնկումների պատճառով տեղի չունեցել նաև Բեսերիեի մի շարք հանդիպումներ։ Անգլիայի առաջնության 18-րդ տուրում Լոնդոնի Տոտենհեմն ընդունեց Լիվերպուլին, գրանցվեց ոչ ոքի արդյունքով։ Թիմերը երկուական գոլ փոխանակեցին։ 13-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց իտալացի Անտոնիո Կոնտեի գլխավորած թիմի անգլիացի հարձակվող Հարի Քեյնը։ Հյուրերը հավասարությունը վերականգնեցին 35-րդ րոպեին Պորտուգալացի հարձակվող Դիեգո Ժոտայի գոլի շնորհիվ։ Գերմանացի Յուրգեն Կլոպի գլխավորած թիմին առաջ մղեց Պորտուգալացի պաշտպան Էնդրյու Ռոբերտսոնը, որը լոնդոնցիների դարպասը գրավեց 60-րդ րոպեին, իսկ 77-րդ 40-րդ րոպեին ստացավ կարմիր քարտ բրազիլացի պաշտպան Էմերսոնի դեմ կոպիտ խաղի համար։ Դրանից 3 րոպե առաջ Տոտենհեմի երկրորդ գոլը խփել էր հարավկորեացի հարձակվող Սոն Խին Մինը։ Լիվերպուլը 41 միավորով երկրորդն է եւ առաջատար Մանչեսթեր Սիթիից հետո 3 միավորով, Տոտենհեմը 7-րդն է 26 միավորով։